2021. IARO DE NOVA ESPERO La dudeca de januaro estas la tradizia tago de enoficigo de nova presidento de USONO. En Washingtono ocasis impresa cae cortusha ceremonio dum quiu la nova presidento Joseph Biden alvocis la tutan landon al restarigo de la comuna credo pri la principoi de la stato. La passinta e quariaroi de la regado de Donald Trump ja estis cosmaro, ne nur por la usonanoi, set ancau por prescau la tuta mondo. Mi diras prescau, chartiu tiu regado eble placis al quelcae potenzuloi en aliai grandai landoi. La potenzuloin ja jacunigas la desiro resti en la offico laueble longe, por povi formi la staton lau iliai imagoi, cio plei ofte signifas, che ili volas redirecti finanzae rimedoin al siai proprae poshoi, cae al tiui de familianoi cae amicoi. La differenzo inter Usono kai aliai granda e lando e estas che en Usono la rego povo estas vere dividita ne nur la la constitucio sed ancau fakte en Usono funkcias sen dependa i jugeoi kai ancau la parlamentoi ne obeas al la desiroi de la registaro corrupto en Usono estas mal pli ebla ol en aliai grandai landoi. Joseph Biden estas sincera politikisto, kiu deklaris jam antaŭ sia en oficigio, ke li renversos kelkajn gravajn decidojn de la Trump registaro. Li subskribis jam en la unua tago de sia oficado decreton pri la reveno alla Parisa Tractato pri la monda climato. Cai li volas pushi la vaccinadon de la usonanoi contrau la cron malsano. Tio estas esperigai signoi, che nun en la mondo povas pli bonigi la situazio en multai locoi cae landoi. Mon avidai politicistoi, ja nenur stelas havajon de la popolo, sed ili ancau mal la progresson en tecnico cae socio, cae tial ili estas duoble mal bonai. Al lando en ciu regas corrupto cae mal obeo allegiai principoi, tien oni ne shatas vetturi por passigi ferioin, cae tien investantoi nesendas sendas finans rimedoin. Do, post la vere malfacila jaro du mil dudec, ni nun povas cerpi esperon, che citiu nova iaro 2021 al portos al ni la revenon al pli mal pli normala vivo, ebles en quelcae troigoi ciel antau la pandemio, cae la restarigon de internazia cun laboro inter la statoi de la mondo. Tio, cae la venco contrau la cronvirusa pandemio, ja ancau estos positiva por la estonta evoluo de Esperanto en la mondo. En la jaro 2021, iom post iom de nove povos ocasi congressoi, rencontigioi, cae aliai internaziai arrangioi, en ciui Esperanto estos la lingvo de la arrangio. La multai novlernintoi de la lingvo havos baldau la ocason, partopreni en internazia arrangio, kie ili povos unua foie praktiki la lingvon en reala contacto cun homoi el aliai landoi. Do la jaro 2021 estas por ni ciui jaro de nova espero.